čitali smo u poglavlju imanu, e, o vjerovanju koje je temeljno, e, suštinsko i bazično e, poglavlje na osnovu čega se poslije grade svi ostali i cijelo vjera. I zbog toga islamski učenjaci su ovaj, uobičavali da spomenu što Iman, poglavlja o na samom početku svojih, svojih knjiga, E, naravno imam Buhari, rahimahullahu ta'ala, je e, počeo svoju knjigu sa Kitabu Vahi, poglave o objavi, e, zbog toga što je objava izvor znanja koje je nama neophodno, a do kojeg ne možemo da dođemo na drugi način, osim preko vahija, odnosno preko objave koju više javno smo na objavljaju s nekim manicima da bi nakon toga je spomenuo da bi znak govore o imanu, vjerovanju, da bi govore o znanju, a na kraju je završio svoju knjigu sa Kitabu Tevhidom, to jeste ovaj, e, poglave o Tavhidu, o Allahu i noći, e, šarući na taj način poruku da vjerni stvari započinje svoj život i svoje punoljestvo sa šahadetom, sa imanom, sa e, temeljom, sa glavnom naukom, i da je potrebno da završi svoj život sa šahadetom, to jeste sa svjedočenjem da uzvišenja Allah subhanahu wa ta'ala jedino svjetskog razmjena Muhammed sallallahu alaihi sallam e, njegov rob i njegov poslani. Tako da je knjige i Bukhari, Allah da znači posebna knjiga iz tog aspekta i po e, redosledu i po e, odabiru naslova i naravno i hadisa koje je on spomenuo. Na redu je naslov koji je na svoj imam Bukhari, rahimahullahu ta'ala, babu alamatul imani hubul ansar. Znak imana jeste voljeti ansari. Pa je pod ovim naslovom spomenuo hadis od Dera ibn Aziba radijallahu ta'ala anhu kojem stoji da je Rasulullah Muhammed sallallahu alaihi wa sallam rekao Al-Ansar la yuhibbuhum illa mu'min. Ansari je vole samo vjernici. Wa la yuhibbuhum illa munafik. a njih mrze, mr, njih mrze munafici. Dakle, njih mrze munafici. E, dakle, e, ovdje je imam Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam e, istakao vrijednost ashaba Rasulullah sallallahu sallam općenito, a posebno Ansarija. Pa kaže, da naka habbahum habbahullah. Ko bude volio Ansarije, uzvišeni Allah subhanahu wa ta'ala će njega zavoljeti. وَمَنْ أَبْغَضَهُمْ أَبْغَضَهُ اللَّهُ A ko bude mrzio, mrzio Ansarije, uzvišeni Allah subhanahu wa ta'ala će ga zamrziti. Zatim u hadisu Denesa Allah ta'ala anhu kaže Rasulullah alaihi sallam sallam ajetul munafike hubbul ajetul imani hubbul ansar znak istinskog i čvrstog i pravog i ispravnog imana jeste voljeti ansarije Ua ajetul nifati budu budu ansar A znak nifaka, munafikluka i licemjerstva jeste mrzati, marazeti e, ansarije. Dakle, ovdje je Allah Muhammed sallallahu alaihi wa sallam posebno istakao e, ansarije. E, iako su ashabi Allah Muhammed sallallahu alaihi wa sallam e, u cijelini na posebnom mjestu u islamu. Ashabi Allah Muhammed sallallahu alaihi wa sallam u cijelini oni su na posebnom mjestu u islamu i u našoj, i u našoj vjeri šta je definicija ashaba? Šta je ispravna definicija ashaba? E, ispravna definicija ashaba jeste da je to onaj čovjek koji je sreo poslanike Muhammeda sallallahu alaihi sallam kao vjerni i preselio je kao vjerni. Dakle, e, to je ispravna definicija za ashaba Rasulullah Muhammeda sallallahu alaihi sallam. Zašto se ovdje spominje primjer termin onaj koji je sreo Rasulullah Muhammed a ne spominje se onaj koji je vidio Rasulullah Muhammed Zbog toga što e, e, boja ili vaglo vidjeti e, ne obuhvata slijepe ashab. Ne obuhvata slijepe ashab. Tako da je riječ sresti mnogo potpunija od glagola vidjeti. Jer uh, onaj koji je sreo Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam to obuhvata i ona koji su ga vidjeli i ona ashaabe koji su ga sreli, a nisu ga vidjeli zbog uh, e, slijeposti koju im je uzvišenje Allah Rešanu dao, kao što je Ibn Umi i ta'ala I uslov je da prilikom tog susreta taj čovjek bude musliman, bude musliman. Što znači, na primjer, radi ovaj, e, iz ove definicije e, izlaze oni ljudi koji su sredi poslanika Muhammeda sallallahu alaihi wa sallam kao nemuslimani. Bili su u tom slučaju u tom momentu nemuslimani, nevjernici, pa su nakon smrti poslanika Muhammeda alaihi sallam primili islam, da li su oni ashabi? Nisu ashabi. Iako su sredi Resulullah alaihi sallam, ali su šta bili u tom momentu nevjernici. Zatim još treći uvjet u ovoj definiciji koji je jako bitan jeste da onaj čovjek koji je zrao Rasulullah alaihi salatu kao da objerni uslov je da ustraje u imanu ili da umre, umre na imanu, odnosno na, na islamu. Što znači da oni ljudi koji su sreli poslanika alaihi salatu wasalam, kao vjernici, a kasnije se odmetnuli, oni nisu šta, i umrli, i umrli kao nemuslimani, oni nisu ashabi Rasulullah E, s tim što oni koji su ovaj, e, sreli Rasulullah ali kao muslimani, pa se odmetnuli jedan period, pa se ponovo vratili u islam, oni su također po ovoj definiciji, i umrli na tome, oni su također po ovoj definiciji muslimani. Oni su po ovoj definiciji muslimani. Dakle, nema sumnje da je e, poslije poslanika najuglednija, najvrednija grupa ljudi, ashabi Rasulullah Muhammeda, sallallahu alaihi sallallahu alaihi sallam. Kao što kaže Ibn Mas'ud, Allah ta'ala anhu, uzvišeni Allah mu je pogledao u srca svih ljudi, u srca cijelog čovječanstva. Pa je vidio da je srce Muhammeda sallallahu alaihi wa sallam najčistije srce. I da je to ovaj, eh, najbolje srce od svih srca koja eh, ljudi nose. Pa ga je izabrao za najbolje čovjek izabrao ga je za najveću deređu, najveći stepen, a to jeste poslanstvo. I to ne samo da bude poslanik običnih, nego najbolji od svih Allahovih poslanika. Zatim je pogledao u srca ostalih ljudi, pa je vidio da su srca ashaba Rasulullah Muhammeda sallallahu alaihi wa sallam najčistija srca. Poslije eh, ovaj, srca Allahovih poslanika, pa ih je izabrao da budu u društvu Rasulullah Muhammeda sallallahu alaihi wa sallam. Dakle, e, generacija i skupina ljudi e, kojima uzvišeni Allah Đelešanu svjedoči sa sedmog neba da su oni e, najbolji ljudi i da je on sa njima zadovoljan. I da je on sa njima zadovoljan, pa kaže وَالسَّابِقُونَ الْأَوَّلُونَ مِنَ الْمُهَاجِرِينَ وَالْأَنصَارِ وَالَّذِينَ تَبَعُوهُ بِإِحْسَانٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ وَرَضُوا عَنْهُ Prvi muslimani koji su ovaj, se prvi odazvali islamu, od muhađira i ansarija i oni koji su, koji su ih slijedili, slijedili u dobročinstvu, u uh, eh, ibadetu, Allah Žešanu, Allah je sa njima zadovoljan i oni su sa njim zadovoljni. Zamislite kada Allah Žešanu svjedoči. Nama, primjer, radi bude drago, kada nas neki ugljeni čovjek, pobožni čovjek, dobar čovjek, dobar vjernik, ovaj, ili ali ili učenja kada nas pohvali, bude nam drago. Bude nam drago. Jer ako te hvali, a to se nalazi kod tebe, onda to nema smetnje. To nema smetnje. Kao što je Rasulullah Amin salatu Vosara, uh, objasnio onom ashabu koji, kada, koji bi započeo da u samoći, pa bi ušao neko ovaj, u tu prostoriju i kaže, meni bi bilo drago što me je vidio na namazu. Je li to papu i licemjerstvo? Kaže, nije. Tilk je u na To je e, vjernička radost koju mu je Allah Žešan ubrzao i dao mu još novo na ovom svijetu. Dakle, e, drago nam je da nas neko pohvali, naravno, sa pravom, a ne bilo ko, što je ugledniji onaj ko te hvali tebi je šta dražite. Zamisli šta znači Allahova subhanahu pohvala sa sedmog neba. Pohvala gospodara svih svjetova, Allaha Đelešanu, uzvišenom, milostivog, samilostom. Onoga koji kada hoće da progovori, melek je obuzme nespijest. Nesvijest. Ispoštovanja prema Allahovom Đelešanu govoru. Pa prvi ko podigne glavu jeste melek živri, pa mu uzvišeni Allah ono što želi da mu kaže. Zatim, melek živri prolazi, a onda se ostali meleki ovaj, osvješćuju, podižu glavu i pitaju ga šta je rekao naš gospodar, pa on kaže par haqa wa huwa alijem kebir, rekao je istinu, a on je uzvišen i veliki. E, svjedočenje uzvišenog Allaha subhanahu wa ta'ala određenoj skupini ljudi da je on sa njima zadovoljan. To je dakle posebna odlika. I kažu islamski učenjaci na osnovu ovog ajeta i naravno hadisa poslanika sallallahu alaihi wa sallam koji govora o njihovoj vrijednosti, kažu da su ashabi svi u drugu, oni su svi pravedni, oni su svi pro, povjerni, oni su svi povjerni. Posebno kada je u pitanju prenošenje hadisa poslanika Muhammeda sallallahu, sallallahu alaihi wa sallam. I kada primjer radi neki od ashaba, prenosi nešto od poslanika, prenosi neki hadis. Nije ga čuo direktno od poslanika, je sallatu sallam. Nego ga čuo od nekog od ashaba, ali izostavi toga stava, Primjer radi Aisha radijallahu ta'ala anha, koja je bila prima radi dijete ili se nije e, uopće rodila kada je poslaniku Muhammedu sallallahu počeo objavljivanje Kur'ana. Zatim ona priča kasnije kako je počelo objavljivanje Kur'ana Muhammedu alaihi s.a.v. Da li ona mogla direktno ovaj, da, da svjedoči te događaje? Naravno da nije. Tu postoje dvije noći Ili da je kasnije čula od poslanika Muhammed Ali Sosna, ili da je čula od nekog od ashaba tu priču od onih ashaba koji su živjeli u tom koji su bili punoljetni i tako dalje, koji su svjedoci tih događaja. Ali nema smetnje, ako ashab izostavi iz lanca prosvjeca, nekog ashaba nema nikakve smetnje. Makar ga mi ne znamo. To ne utiče na vjerodostojnost te i Zašto? Zato što su ashabi svi Oni su svi pravedni, oni su svi provjetno povjedili i nemoguće da se desi da oni reknu ono što nije rekao Allah Muhammed alaihi salatu, e, I zato poslanik alaihi je govorio nas i da, naj, da su najbolji ljudi oni ljudi koji su ovaj, iz moje generacije. Dakle, generacija muslimana koja je živjela sa mnom. To meladine je runa, to meladine je Zatim oni koji dolaze poslije njih, broj generacija, zatim oni koji dođu poslije, poslije njih. A također, e, u hadisu kod Buhari i muslima, koji će nam također od tada doći, poslanik Alihi Salatu Wasalam kaže Ja i na nas, kad ti hedi men, sahiba Rasul Allahi sallallahu alaihi wasallam. Kaže, vodit će e, muslimani borbe i kaže, onda će se reći da li ima među vama neko od ashaba Rasulullah Pa će e, odgovor biti potvrdan, da. Ima među nama oni ljudi koji su bili do vreda Rasulullah Da tako Pa će uslišeni Allah Đelešanuhu im dati pobjedu zbog dobrih dijela i zbog vrijednosti ashaba koji se nalaze u toj, u toj vojsci. Tumme, ja nas. Zatim se kaže, uh, nakon određenog perioda bolje muslimani voditi bitke, pa će se, uh, pa će neko pitati da li ima među vama onih koji su sreli Allahove, u ashave Allahovog poslanika. To su tabi'ini. Pa će se reći da ima među njima tabi'ina, ima u ovoj vojci tabi'ina, te juftahu lehom. Pa će malo da Žešanohu dati pobjedu. Pogledajte kolika je to vrijednost, vrijednost Zatim će također se bitke u kasnim generacijama i onda će neko pitati da li ima među ovom vojskom oni ljudi koji su se družili sa onim ljudima koji su sveli ashabi Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam, a to su tabi tabi'in. Dakle, treća generacija. Ima među nama takvi da ljudi koji je pa će ljudi što je ovaj dati ovaj, dati Pogledajte kolika je vrijednost bila tih ashaba i koliki je E, koliko uzvišeni Allah Žešanuhu poštuje te ljude i njihova naravno dobra, e, njihova dobra djela. Najbolji među ashabima naravno su četvorica pravednih halifa. Ebu Huletar Rashidun, Ebu Bekr, Omer, e, Osmar radijallahu ta'ala anhu i Alija na kraju kao četvrti, kao četvrti halifa. Zatim na, na drugom mjestu dolaze العشرة المبشرون بالجنة deset ashaba, ostali šest ashaba, ukupno deset njih, zajedno sa trojicom Halifa, koje je poslanik sada Sallatu Wasalam obradovao, obradovao žene. Zatim, ovaj, na, na, na, narodnom, na resi dolaze Ahlul Bedr, učesnici Bedra. Učesnici, učesnici Bedra. Poslije njih su Ahlul al Ridvan, oni koji su učestvovali i bili svjedoci prisege E, sa kojom je Allah zadovoljan. Priseg je pod stavom, odnosno ispod drveta. To je bilo na Hudejbiji kada su ashabi Rasulullah sa srnem dali u poslaniku Muhammedu Ali da će biti uz njega, da će ga sliditi, da će se boriti, da će braniti istinu, pa makar to do, dovelo do toga da svi poginu na Allahom subhanahu wa ta'ala. Uzvišen je Allah Žešanu objavlja ajde u suri Fetih u kojima hvali one ljude koji su dali prisegu Rasulullah s.a.v. ispod ispod Zatim, naravno, poslije toga dolaze oni koji su ovaj, e, primili islam. Nakon toga, zatim oni koji prije osvajanja, a prije osvajanja Mekije, zatim oni koji su primili islam ovaj, u vrijeme osvajanja Mekije, onda oni koji su primili islam nakon osvajanja, osvajanja Mekije. وَكُلَّ وَعَلَى مَغْرِقُسْنَ Ali svi oni imaju veliku nagradu uzvišnog Allah subhanahu, uh, subhanahu wa ta'ala. I zato je primjera radi voljeti ashave poslanika Muhammeda alaihi wa e, jedan vid uvažavanja uzvišenog Allaha i poštovanja poslanika Muhammeda sallallahu alaihi Kao što kaže u vezi ovoga hadisa poslanika alaihi wa ko bude volio do do ensarije, voli ih zbog moje ljubav prema njim. A ko ih bude mrzio, ovaj, e, e, Dakle, eh, kad ih pobudi Ebbalahom, u odgleda na sate bi pobudi Ebbalahom, eh, kaže, ako bude eh, mrzio Nasarije, naravno, Rasulullah Muhammed sallallahu alaihi wa sallam je taj koji, dakle, će mrziti, mrziti te, te ljude. Naravno, poslije je, poslije je ovaj, se pojavila notarija skrnavljenja stava poslanika Muhammeda sallallahu alaihi wa sallam, to je pokazao poslanik Muhammed alaihi wa sallam buljenje, ovaj, kritikovanje ashaba poslanika Muhammeda alaihi wa sallam, a poslanik je to jasno upozorio, gledajte te o ashabi, nemojte da grdite, da hulite, da psujete moje, moje shabe. A naravno, uh, jedan od učenjaka, eh, ovaj, eh, spominje i otkriva zašto su ljudi E, koji su udarili na ashab poslanika sallallahu to uradili. Kaže, oni su u stvari cirali Rasulullah Muhammed alaihi sallatu ali nisu mogli direktno da napadaju poslanike Muhammed alaihi sallatu jer bi u tom slučaju bili otkriveni i pročitani kraj muslimana, nego su počeli da kritikuju ashabe poslanike Muhammed alaihi sallatu Međutim, E, ona skupina, a to su naravno rabidije, koji su ovaj, rekli da su ashabi najgori ljudi, da je društvo poslanika sa Allahom ali najgore društvo i da su svi se oni odmetnuli od Islama, samo nekolicina njih, njih 7 i 12, onda u stvari oni time kritikuju poslanika Muhammeda alihi sallatu sala kakav je onda to čovjek koji imao takvo društvo. Jer je to poruka koja se razumije iz ovog njihovog, iz ovog njihovog stav. I oni su stvari time su navili časa su Allahom A druge strane je to rušenje ove vjere. Rušenje temera na kojim se zasniva, zasniva ova vjera. Jer ako ashabi izuzmemo i ako ashabi su takvi, ako oni to tvrde, to bi Arabi, e, a oni su daleko od toga čine ih oni opisuju, Dakle, onda naravno postoji jedan vakum između poslanika Muhammeda sa srnom i između muslimana. Između muslimana. Jer ko je prenio vjeru? Ko je prenio Kur'an? Ko je prenio sunet poslanika Muhammeda Ali, Isra? Naravno, ashab. Oni koji su bili i slušali poslanika Muhammeda ali sallatu wasalam. A onda, kada se sruši taj temelj, naravno, onda se ruši cijela vjera, jer mi bez ashaba ne znamo da klanjamo, ne znamo kako se klanja, ne znamo ni kako se posti, ne znamo ni kako se zekija daje, ne znamo ni kako se hađa boga, Ne znamo ni jedan propis bez ashaba Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi sallam, jer oni su ti koji su nahmeni. I zbog toga je voljeti ashaba poslanika Muhammada alaihi sallatu sallam i njih poštovati od naše, od naše vjere. To je ibadet kojim se uzvišavamo Allahu Žešanu približavamo. Približavamo se Allahu u tim, e, tim ibadetom. E, naravno, oni ljudi koji, koji, koji pripadaju e, kategoriji koji e, hule i grde save poslanika Muhammeda sallallahu alaihi sallam, naravno, njihova stvar, njihov stav i njihovi, njihova obdjeljenja su jasna, osim onome kome uzvišenja Allah subhanahu da slijepio, da slijepio, dakle, sad se potrebno. Zašto se ovdje ističu Ansarije? Dakle, o Ansarija na poslanik Muhammed sallallahu alaihi sallam posebno, posebno govorio. E, zbog toga što su e, ansarije, naravno ovdje se misli na potomke vremena Elosu Tatar, a oni su e, jedna žena koja ih obuhvata i koje su potekli jeste, jeste Tile, zvala se Tiletun, jednom Tile. Dakle, ovaj, tu se sastavlja ta njihova boza, ali poslanik Muhammed sallallahu alaihi sallam ih je nazvao Ansarijama, to jeste pomagači. Oni su pomagači Islama, pomagači Kur'ana, pomagači istine, pomagači poslanika Muhammeda sallallahu alaihi wa sallam. I zato je poslanik Muhammed alaihi sallatu sallam naravno poštovao i muhađe i ensarije. Muhađe su bolji od ensarija, ali također i ensarije imaju veliku, veliku zaista deređu. Zamisli samo kakav je njihov uspjeh i kakav je njihov doprinos, koliko je velik njihov doprinos za islam i za Kada su došli Rasulullahu alaihi sallatu sallam, onda mu bilo najteže i ponudili su mu svoje kuće, svoje domove, svoj grad, svoje imenke, sva svoja raspoloživa sredstva, sve svoje ovaj kapacitete i mogućnosti, dođi kod nas, branimo te kao što branimo sebe i naše porodice i naše najvrednije vrijednosti i stvari, dakle, budi kod nas E, I naravno Rasulullah Muhammed sallallahu alaihi sallam na osnovu te ponude je proširio islam, napravio zajednicu u Medini i kasnije odande je, se je i osvojila neka, odande se poslanik alaihi sallam vratio neku i zaista su oni zaslužni da budu da budu nazarijeni, da nose ovaj predvijeti bitet i ovaj predvijeti nadinak, odnosno ovo, e, ovo imanje. I zato poznata e, priča i poznam Janis koji će nam doći, što da, to je jedan poseban događaj između Rasulullah s.a.v. i Ansarija, kada je poslanik osvojio Meku i kada se dogodio, dogodila bitka na Humeinu i na Pajmu pa je poslanik ovaj, e, došao e, do velikog plijena u ovcama, devama, kravama, naravno ostalim vidovima bogatstva i vrstama metaka koja je poslanik Alihi Sratu Sram onima koji su tek primili islam. To su oni koji su upravo sklonio el u Ljubi. To su oni čija srca treba pridobiti. A naravno, islam kao islam i ljudi kao ljudi nema nigdje savršenstva, dakle, šeitan je prišao na stvarijama, pa su između sebe ovako govorili, pogledajte, Allah poslanik Alihi Sratu Sram E, dakle, daje ovim ljudima koji su te primili islam, mi smo se do jučer ne borbi protiv njih još naše sabre ovaj, kapaju od njihove krvi, jer smo se do juče borili protiv njih, mi su neprijatelji islama zna, a ih sad im daje kao da ih nagrađuje zbog toga što su, na, na, na, čemu su se oni, na čemu su se oni nalazili. Pa kada je došao taj govor da su vlasti, da je dobrala ta da se sada, poslani nije sakupio, sakupio je stvari na jednom mjestu. Sakupio je po jedan šator, da im je govorio, kako ja to priču čujem, da vi pričam. Kaže, možete mi da kažete da sam ja bio uh, potišten, pa ste me vi, uh, pa ste me vi ugostili, e, da sam bio uh, ovaj, ugrožen svoga naroda, pa ste mi vi pomogli, mi ste mi utočište, pa ste pomogli islam, muslimane i uh, temelji e, muslimanske države su postavljeni baš u Medini, u vašene, vašene gradu. Sve to, ako kažete, to je istina. Međutim, također, da niste vi bili u zadoj, pa vas je s Subhanahu tada samo putu, preko mene vam je dao uputu. Zar niste vi bili postavljani, pa sam vas ja izmirio i napravio najuspješniju i idealnu zajednicu? Također, e, poslanik Ali Isra je rekao leo لولا الهجرة لكنت امرأ من الأنصار Kaže da nije vrijednost hitre jer eh, muhađiri su bolji od ensarija zbog vrijednosti hitre Kaže da nije vrijednosti hitre ja bih volio da budem jedan od ensarija. Kaže, leo sarakan nasu vadijan, le saraktu vadi ensar. Kaže, kada bi svi ljudi otišli u jednom pravcu, ja bih otišao zajedno sa ensarijama. Oni ljudi za njih se zadovoljni ljudi odu, odu sa kamilama, sa delama, sa stokom i tako dalje, da to ponesu i ovaj, e, odnesu svojim kućama, a da se vi vratite sa Rasulullahom Muhammedom sallallahu alaihi sallam. Kaže, Ensarije su toliko bili, bili pogođeni ovim govorom poslanika sa alaihi da su pokli svoje glave e, prebivačima i plakali su, plakali su kao mala, kao mala djeca. A oni su također ovaj, e, bili i kada je osvojena Mekka da li će poslanik Muhammed alihi Sratu Osram da ostane u Mekki jer je to njegov, njegov ili će se vrati ili će se vrati u Medinu. Brinuli su gdje će da ostane jer je naravno teško padalo ashabima da ostanu bez društva Rasulullah Muhammeda sallallahu alaihi a naravno onom muhađiru koji je ostavio neko mjesto, nevjeričko mjesto u ime Allaha subhanahu wa ta'ala i bježe sa svojom vjerom, E, nije mu kasnije dozvoljeno da se vrati, da se vrati u to mjesto zbog toga što na taj način skrnavi svoju hijđu i svoj ibadet e, koji se zove hijđa, to je jedan od najlepših ibadeta e, koji se može činiti na Allahu subhanahu wa Zato se poslani vratio u Medinu, vratio se u Medinu da bi sačuvao vrijednost svoje svoje ovaj i poželjao je da bude jedan od jedan od nas. Naravno, to što su oni prije poslanika sallallahu alejhi ve sellem, to što su oni time uzniknuti kod odličnog Allaha subhanahu i kod poslanika Muhammeda sallam, to je proizvelo zavist kod ljudi. Jer blagodati koje Allah šano daje svima nama, on ih raspodijelio uh, kod svojih robova, one proizvode zavist kod bolestnih srca. I naravno zavist je uh, jedan od poroka koji uništava najviše, najviše uh, one osobe koje gaje to svojstvo koje daje to svojstvo. Jer je to svojstvo u srcima ovaj, onih koji ga, daje džehennem na dunjavu prije, prije A zavist kasnije proizvodi i prouzrokuje mržnju. Prouzrokuje mržnju. I zbog toga se asha, ovaj, ljudi su zavidjeli, Ansarije su u stvari proizvele neprijateljstvo od strane svih oko, oko sebe. Zato što su ovim postigli zaista velike, velike stepene kod muslimana i kod poslanika Muhammeda sallallahu alaihi wa sallam. I zato ih je poslanik alaihi sallatu wa sallam branio, jer onaj ko mrzi ashaabe, eh, odnosno ensarije, eh, mrzi zbog toga što su pomogli poslanika Muhammeda sallallahu alaihi wa sallam. A mrzati pomoć islamu muslimanima naravno jeste osobina munafika, odnosno, odnosno E, I zato je poslanik Alihi Salatu Salam, dakle, ovo, i ovom hadisu istakao, istakao Ansarije e, e, i upozorio, i upozorio, dakle, ovaj ljude na ovu bolest koja se može pojaviti kod ljudi. Zatim nakon toga imamo hadis koji je također povezan sa Ansarijama, to jeste povezan je sa njihovim gradom, sa Medinom, koji se zvao ranije Jeterib, pa je poslanik Ali Medinu nazvao e, sa nekoliko imena, jedno od tih imena jeste El Medinetu. E, jedan od učenjaka kaže da je e, Medina nazvana Medinom zbog toga što ova riječ Medinetu ima sličan korijen kao Medenijetu, to znači civilizacija. I zato je poslanik nazvao Jeter Medinom zbog toga što je tu udario temene civilizaciji, u uglednom, pravednom, uređenom društvu, idealnoj zajednici. E, jedno od imena jeste Baba, evo je poslanik sa srem, zaista mi je što naredio da nazove Medinu Babetu, što znači prijatna, ugodna, fina. I naravno Medina poslanika Muhammeda sallallahu alaihi wa sallam, ona je do današnjih dana takva. Koliko je poslanik Ali Sassan ušao u Medinu, do današnjih dana ona je prijatna. Naravno, ona je bila najprijatnija dok je bio poslanik Ali Sassan u nju. Evo kaže Nesra, Allah da Anu kaže, ušao je poslanik u Medinu, i obasljava je svojim svjetlom, to jeste svjetlom imana, svjetlom istine, svjetlom Kur'ana, sunneta. Kaže, kada je preselio Resulullah, sam još nismo ni opravili ruke od prašine, ovaj, to smo ga kaže, a već je, e, već je Medina počela da gubi to svoje, to svoje svjetlo, kaže Enkerna Husena, u smislu da smo se mi promijenili, jer ovaj, nije tu više sa nama sa Muhammed sallallahu, sallallahu alaihi wa sallam. I zato e, Medina je posebno mjesto e, u islamu, na drugom mjestu poslije Mekke, ona je Harem, Harem, sveto mjesto, zabranjeno mjesto, kao što kaže poslani zaista je Ibrahim alejhi učinio je Meku haremom, zabranjenim prostorom, sigurnim prostorom, a in inni tu medine kema haram Ibrahim Mekke, a ja sam učinio Medinu haremom kao što je to učinio Ibrahim Ali Salatu sa, Kažem, ona je tako prijatna i fina, oni koji su bili u Medini, oni to dobro znaju. I čak od svih drugih gradova na Arabskom poluotoku, posebno u državi, dakle, e, gdje se nalaze dva harama, ona je posebna, jer ljudi koji žive u toj državi, oni kada dođu u Medinu smiranost koju je uzvišeni Allah subhanahu wa ta'ala spusti. I mi dok smo živjeli u Medini, kada bi zašli neki drugi grad pa se vratili u Medinu, osjetili bismo tu tišinu i tu smirenost koju je Allah subhanahu wa ta'ala dao u Medini, to je veškeška Allah subhanahu wa ta'ala zbog vrijednosti njenih stanovnika koji su pomogli poslanike Muhammeda sallallahu sallam. I u tom smislu Abu Hurajra prenosi da je Rasulullah rekao Ina imana jare Medine, ti kema tare zelo hajjetu ila da Iman bježi i vraća se ponovo u Medinu kao što zmija e, sebi traži utočište u svojoj jami, odnosno u svome skloništu. Dakle, ovo naravno govori o vrijednosti Medine. Medina je bila ovaj, izvor imana, znanja, nauke i svjetlosti Kur'ana za vrijeme poslanika Muhammeda sallallahu Zatim i nakon što je poslanik alaihi wa otišao sa, sa ovoga svijeta ona je i dalje ostala, to sjecište, sjecište dakle znanje, do te mjere da je imam Malik Rahimahullah tada temeljeći između stalo na osnovu ovog hadisa svoje mišljenje rekao da je postupak stanovnika Medine u islamu. u islamu. Jer stanovnici Medine nisu mogli nešto da urade od vjere, a da nisu imali potporu u sunetu poslanika Muhammeda, Muhammeda sallallahu, sallallahu alaihi wa sallam. I naravno, e, dobra djela se u Medini kao i u Mekiji ustručavaju i zato je obaviti namaz u Mekki, u Haramu, Mekanskom, e, posebno poletjave e, vrijedno kao 100.000 namaza na drugom mjestu, a namaz u Medini poslanika sa srvom, odnosno u džami poslanika sa srvom, kao hiljada namaza na nekom, na nekom drugom mjestu i također ostala druga dobra dobra djela, ali također i grijesi, ali također i grijesi, e, nije isto učiniti grije u Mekki i van nje, ili u Medini i van nje. I zato su neki od ashaba, prenosi se da Ibn Abbas, e, imao kuću u Mekki, ovaj, e, na samoj granici e, ovaj, Mekke, odnosno Haram. Kaže, kada bi planjao zikre i učio Kur'an, on bi preskočio granicu i to bi činio unutar granica. Negdje ja kada bi ovako ovaj, van da živi, on bi ono, van granica Mekije to činio, bojeći se da nešto ne mora biti neki nije pristojno, jer je zaista, zaista ovaj, e, kaznena posljedica mnogo, mnogo velika prilično ovaj subhanahu wa e, naravno, Medina će i ostati takva, jer je tu slazio Džibril, jer uzvišenja Allah subhanahu wa ta'ala je posebno oblikovao takva rada i držav kada, kada dođe pred sudnji dan, on neće moći da uđe u e, neku ili medinu, zbog toga što Allah subhanahu wa ta'ala poslati meleke koji će čuvati, čuvati prostor neke i medine. Molim Allah subhanahu wa ta'ala naslušeni od onih e, koji će e, posjećivati neku i medinu, da dva najljepša mjesta, ali i bare, da na Allahu subhanahu wa ta'ala i da sačuva ta dva mjesta od zla, zlikovaca, e, neprijatelja, monafika, koji je zaista, zaista ovaj, puno sa svih strana i koji su se okolomili baš na ta dva mjesta e, muslimana i naravno oni ne kriju da izražavaju, da izražavaju e, svoje žene i pretenzije da, da osvoje ta dva mjesta, a pa kao što vidite oni isprobavaju te svoje e, i rakete i projektile i oružje, pokušavajući da ugroze sigurnost e, ova dva ova dva mjesta da su subhanahu wa ta'ala popravi stanju da se sallallahu alaihi wa da učini e, da, da ovaj umet vodi u nema, oni koji su najbolji najpomeniji, najbogobojazniji, najbliži Allah subhanahu wa ta'ala, da oni budu vladni, da oni budu prvi, a da ne predvodi ovaj umet, da ne predvode oni koji, koji ovaj, žele samo svoje, samo svoje interese, jer zaista umet Muhammeda sallallahu alaihi sallam živi težak, težak ovaj period, jer e, vidite ovu žrtvu koju su ashabi poslanika sallallahu alaihi wa sallam podnijeli, mi kada čitamo njihovu siru, svaki od nas poželi u srcu Kamo sreće, volio sam, ovaj, e, volio bih da sam ja bio u tom vaktu i tom vremenu, pa da budem uz poslanika, slava sam njime bio vaktu, imali su poslanika, Džibril dolazi, objave dolazila. Međutim, braći moja draga, to uopće nije vakko. To uopće nije vakko. Dakle, isto kao što je nama sada veoma teško, isto kao što sada prema radi Lema, kada kaže istinu, kada progovori vrlo često i u zatvor i doživljava, i razno razne ovaj, e, probleme i poteškoće, također i da shajmo poslaniku Muhammedu bilo, bilo teško. Jer nema vremena, nema vakta, nema zemana bez izazova. I vrlo često nekada ljudi razgovaraju i priče e, će vrijeme, bit će bolje, te gledaju u smislu, ako mislite u smislu da, ne, da će doći vrijeme bez slova, bez iskušenja, to vi nikad neće doći. Jer takva je priroda ovoga života. Ovaj život je pun iskušenja i pun izazova. Allah Žešanu da je htio, on je mogao rasporevati Dežeslova, međutim, mudrost gospodara svih svjetova jeste da život bude ovakav da bi se mi otvorili. Da bi uzvišen Allahšanu vidio ko je iskren, ko je pomagač, ko je tako također da bi se na drugoj strani gledali oni koji ovaj, mentaju, oni koji ovaj, obraćaju od Allaha Allahšanu vidjeti to će biti sve do sudnjega, sve do sudnjega. A naravno Allah je milosti, pa uvijek daje nama, dakle, priliku. Pa sad nam dao petr i Uhu i Kuneji, i hajka i tako dalje, te prilike da se dokazuju, ali mi se vode u svojim životima, uvijek imamo prilike i prostora da se, da se dokazujemo Allahu subhanahu wa ta'ala iskreno izražavajući mu, izražavajući mu vjeru i zato da nas sada šanom i pomoli da budemo, da budemo u ove kategorije ljudi koji se, koja se na ispravan način ovaj, opredjeljuje u svakom, u svakom dakle Molim Allah subhanahu wa ta'ala da popravi naše stanje, od slabosti e, prema ponosu, snazi, e, poniženja prema dostojanstvu, e, kako i priliči umetu Muhammeda sallallahu a to je najdobraniji, najdobraniji umet, neke su su najveći